hem zemin. Daha iyi bir sosyal fayda iletişimi için fikirler, tartışmalar, örnekler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemel. Herkese merhaba. Açık Radyo 94.9'da hem zeminde Damla Özler'le berabersiniz. Bugün sevgili ortağım Rauf maalesef bizlerle beraber değil. Artık haftaya onunla birlikte olacağız. Ve yapım masamızda ise Andrei Gritsko bizlerle beraber destek veriyor. Hem zeminde bu hafta dünyadan küresel sivil toplum haberlerine bakıyor olacağız. Daha önce bir kez daha genel bir haberler toplamına bakmıştık ve o zaman da görmüştük ki sivil toplum e, üzerinde ülkemizde gördüğümüz sosyal fayda e, üzerinde ülkemizde gördüğümüz e, baskı aslında küresel bir trendin e, yükselişine işaret ediyordu. Bugünkü haberlerimize de baktığımızda bu trendin yavaş yavaş yayılmaya başladığını, bu içe kapanmacı, sivil toplum faaliyetlerini kısıtlamacı e, hareketlerin, aksiyonların ve yeni çıkan kanunların e, iyice yayıldığını e, göreceğiz. İlk haberimiz Mısır'dan gelsin. Hatırlarsanız daha önce hemzeminde Güney Kore'deki, e, Hindistan'daki ve Güney Afrika'daki sivil toplum faaliyetlerini kısıtlayan haberlere yer vermiştik. Bunlardan sonuncusu da Rusya'daydı. Hatta Avrupa Birliği Rusya'daki yeni sivil toplum yasa tasarısına karşı ciddi bir tepki vermişti. E, ee, Mısır ise bu türden yasa tasarılarının e, herhalde şahikası diyeceğiz ama bu şahikayı çok da olumlu bir anlamda kullanmayacağız. Şahikasını çıkarmış bulunmakta 14 saatlik bir haber. E, bu oldukça yeni bir haber. E, Sisi yeni bir e, sivil toplum e, yasasını onayladı. E, ee, Abdel Fattah El Sisi e, Mısır'ın başkanı e, yeni bir yasayı onayladı. Bu yasaya göre sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları daha çok hayırseverlikle sınırlanıyor. Üstelik de bu çalışmaları bile yaparken epey ciddi e, kanunlarla kısıtlanıyorlar. Neler var e, ve niye bu kadar tepki çekiyor bu yasa? Öncelikle e, yerel olmayan yurt dışında e, kurulmuş ve Mısır'da faaliyet gösteren e, sivil toplum kuruluşlarının daha işe başlamadan kurulurken e, yasaya göre 16.500 dolarlık bir e, kuruluş bedeli ödemesi gerekiyor. Hemen arkasından da bu izni sürekli olarak yenilemeleri bekleniyor. E, ama bundan daha ciddi şeyler de var. Örneğin herhangi bir sivil toplum kuruluşu bu ister yerli yerel bir sivil toplum kuruluşu olsun ister uluslararası e, herhangi bir bir çalışmasının veya anketinin e, veya saha araştırmasının sonuçlarını yayınlamadan önce devlete onaylatmak zorunda. Devletten izin alınmayan herhangi bir araştırma yayınlanamayacak bundan sonra Mısır'da. E, bunu e, her şeyi göze alıp yapanlarsa beş yıla kadar hapis cezası ve 55 bin doların üzerinde bir para cezasıyla karşı karşıya kalacaklar. Aslına bakarsanız pek çok sivil toplum kuruluşunun ve insan hakları avukatının söylediği söylediğine e, göre bu yasanın maddelerine baktığımızda sivil toplum kuruluşlarına, sivil toplumun artık Mısır'da işleyemez hale geldiğini görüyoruz. E, Kahire İnsan Hakları Çalıştayı Başkanı e, Muhammed Zari bu yasayla ilgili tarihin en kötü yasası e, yorumunu yapmış. Buradan katılmamak mümkün değil. Mısır'da sivil toplumu sosyal fayda yapan her tür e, kuruluşu aslında artık zor günler bekliyor. Çünkü bu çalışmalar bazen e, politik araştırmalar olabilir ama bazen kız çocuklarının okutulması araştırması da olabilir. Artık ne yaparsanız yapın e, devlete onaylatmadan bir yayın yapmanız mümkün olmayacak. Mısır'dan gelen bu karanlık haberlere bu sefer Avrupa Birliği'nden bir tanesi eklendi. Bu sefer bir yazı, yazıdan bahse, şey, yasadan bahsetmeyeceğiz. Ee, e, fakat zor durumda kalan bir takım sivil toplum kuruluşları var. E, çünkü her yerde olduğu gibi STK'lar içinde de çürük elmalar bulunuyor. Neden mi bahsediyoruz? E, Yunanistan çok yeni e, mültecilerle çalışan büyük bir sivil toplum kuruluşu ile ilgili bir araştırma talep etti. Bu soruşturmanın sebebi de sivil toplum kuruluşunun mültecileri haksız yere çalıştırdığı, e, seks işçisi olarak çalıştırdığı ve mültecilerin üzerinden haksız kar elde ettiği Üstelik de mülteciler için gelen yardım paralarını da e, bir anlamda Indira Gandhi cebe attı. Üzerine e, suçlamalar var. Bu suçlamalar henüz kanıtlanmış değil ancak hem e, bölgede çalışan mültecilerle çalışan diğer sivil toplum kuruluşlarının itibarını zedeleyen hem de zaten çok zor durumda olan mültecilere bir e, zorluk daha çıkaran bir durumdan bahsediyoruz. E, çok hızla tamamlanması isteniyor soruşturmanın. Avrupa Birliği Komisyonu'ndan istendi bu soruşturma. E, 16 ayrı suçlama var sivil toplum kuruluşu ile ilgili. Tabii ki şu anda devam eden bir soruşturma olduğu için ismi açıklanmıyor. Ancak e, şu sıralar en önemli haberlerden bir tanesi. Dünyada dolaşmaya devam edelim. Bangladeş'e gidelim isterseniz. Bangladeş'te bundan tam dört yıl önce 200 insan insan kaçakçılarının elinden kurtarılmıştı. E, fakat maalesef bu 200 kişi ki çoğunluğunu genç çocuk yaşta kadınlar oluşturuyor hala evlerine dönmeyi bekliyorlar. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi genç kızların adres verememeleri ya da ailelerine ulaşılamaması yani kurtulmakla kalmıyorsunuz bir de üstüne eve ulaşabilmeniz gerekiyor. Dört yıldır hala bekliyorlar ee, aynı zamanda yardım çağrısı da yapıldı çocukların ailelerine ulaşılması için. Norveç Mülteci Konseyi bir açıklama yaptı. Türkiye'de yerinden olanların sayısı 1 milyonu aştı. E, Norveç Mülteci Konseyi ülke içi yer değiştirme izleme merkezinin araştırmalarına dayandırdığı raporuna göre Türkiye içinde yerinden olmuş kişilerin toplam sayısı 1 milyon 108 bine ulaştı. Dünyanın önde gelen insani yardım kuruluşlarından olan konsey 2016 yılına yönelik raporunda dünyada 31 milyondan fazla insanın çatışma, şiddet olayları ve doğal afetler nedeniyle yaşadıkları ülkelerde evsiz kaldığını duyurdu. Bu sayı her saniye bir kişinin evini kaybettiği anlamına geliyor. Tekrarlayalım. Her saniye dünyada bir kişi evini kaybediyor. Yaşadığı ülke içinde yerinden olmuş kişilerin mülteci sayısını ikiye katladığı da belirtiliyor. Ülke içi yer değiştirme izleme merkezinin araştırmalarına dayanan rapora göre Türkiye'de geçen yıl ülke içinde yer değiştirmek zorunda kalanların sayısı 204 bin. 2016 yılı sonu itibariyle ise biraz önce söylediğimiz gibi 1 milyon 108 bin e, sivil sayfaların haberi. E, en fazla insanın yerinden olduğu ülke ise Kongo. Birleşmiş Milletler şiddet olayları ya da doğal afetler gibi nedenlerden dolayı can güvenliğini sağlamak için evlerini terk edip yine aynı ülke sınırları içerisinde başka bir yere göç etmek zorunda kalanları yerinden olan kişiler ya da yerinden edilmiş nüfus olarak tanımlıyor. Bu kişilerin mültecilerden en önemli farkını başka bir ülkeye geçmeyip kendi ülkelerinin sınırları içinde kalmaları oluşturuyor. 2016 yılında çatışmalar nedeniyle Demokratik Kongo Cumhuriyeti 922 bin kişiyle en fazla insanın yerinden olduğu ülke sıralamasında birinci oldu. Çok da birinci olmak isteyeceğiniz türden bir liste değil. Bunu 824 bin kişiyle Suriye ve tabii 659 bin kişiyle de Irak takip etti. Kısacası Kongo'ya baktığımızda gözümüzün önünde olan Suriye, Irak krizleri gibi dünyada çok ciddi başka krizlerin de devam etmekte olduğunu görüyoruz. Ee, rapor diyor ki doğal afetler nedeniyle yer değiştiren insanların sayısı çatışmalar nedeniyle yerlerinden olan insanların sayısının üç katı. İklim değişikliği ile birlikte bu sayıların çok daha arttığını göreceğiz anlaşılan. Felaketler nedeniyle en çok evinden olan insan sayısı ise 7.4 milyonla Çin'de. Ee, Demokratik Kongo Cumhuriyeti 2016'nın şampiyonuydu. Çin ise toplam şampiyon görünen o ki. Ee, bu sıralamayı kendi ülkesi içinde yerinden olmuş insanların sayısında 5.9 milyonla Filipinler, 2.4 milyonla Hindistan ve 1.2 milyonla Endonezya takip ediyor. Ee, mültecilerden çok kendi ülke insanlarınıza da odaklanmanız gerekecektir diye uyarıyor Norveç Mülteci Konseyi. Hemzeminde küresel sivil toplum haberlerine devam edeceğiz. Ee, ama bir kısa ara verelim, bir şarkı dinleyelim. Ee, zira bugünkü haberlerimiz maalesef çoğunlukla iç karardan haberler olacak. En azından şarkımızdan biraz umut alalım. Yerli hakları için ABD'deki yerli halkın hakları için yapılmış bir şarkı dinleyeceğiz. 1991 yılında Emmy tarafından yayımlanmış bir şarkı bu. From Little Things Big Things Grow. Aslında küçük şeyler büyük şeyleri oluşturur diyor şarkı. Paul Kelly ve Messengers'tan dinliyoruz. Sonrasında yine hemzemindeyiz. around people. I'll tell you a story, an eight year long story of power and pride. British Lord Vesty and Vincent Legnari were opposite men on opposite sides. Vesty was fat with money and muscle. Beef was his business, broad was his door. Vincent was lean and spoke very little. He had no bank balance, hard dirt was his floor. From little things, big things grow. From little things, big things grow. The rings you were working, and nothing but rations. But once they had gathered the wealth of the land, daily depression got tighter and tighter. The ranger decided they must make a stand. They picked up their swags and started off walking at a Creek. They sat themselves down. Now it don't sound like much, but it sure got tongues talking back at the homestead, and then in the town. From little things, big things grow. From little things, big things grow. Vesting man said, I'll double your wages, 18 quid a week, you'll have in your hand Vincent said, uh-uh, we're not talking about wages. We're sitting right here till we get our land. Vesty Man roared, vesting Man thundered. It don't stand the chance of a cinder and snow. Vin said, if we fall, others are rising from little things, big things grow. From little things, big things grow. Then Vincent Lingyari boarded an airplane and landed in Sydney, big city of lights. And daily he went round softly speaking his story to all kinds of men from all walks of life. And Vincent sat down with big politicians. This affair, they told him, it's a matter of state. Let us sort it out. Why, your people are hungry. Winston said, no thanks, we know how to wait. From little things, big things grow. From little things, big things grow. Then Vincent Lingari returned in an airplane back to his country once more to sit down and he told his people, let the stars keep on turning. We have friends in the south, in the cities and towns. Eight years went by, eight long years of waiting. To one day a tall stranger appeared in the land. And he came with lawyers, and he came with great ceremony. And through Vincent's fingers poured a handful of sand. From little things, big things grow. From little things, big things grow. Well, that was the story of Vincent Lignari but this is the story of something much more. How power and privilege can unmove a people who know where they stand. Stand in the law from little things, big things grow. From little things, big things grow. From little things, big things grow. From little things, big things grow. From little things, big things grow. From little things, big things grow. From little things, big things grow. From little things, big things grow. From little things, big things grow. 94.9 Açık Radyo'da Hemzemin'de Damla Özler'le berabersiniz. Programımıza devam ediyoruz. Küresel sivil toplum haberlerini vermeye devam ediyoruz. Sıradaki haberimiz oldukça iç burkan, e, muhtemelen de e, çok uzun süre etkisini üzerinden atamayacağınız bir haber. Ancak e, hepimizin duyması, görmesi, belki de e, takipçisi olması gereken bir haber. Çünkü sıradan e, insanların hayatlarına bir anda nasıl müdahale edilebileceğini ve üstelik de bürokrasinin e, bu hayat fırsatları nasıl söndürebileceğini de gösteren bir haber. Suriye'deki savaştan kaçanları taşıyan bir göçmen teknesinin Akdeniz'de seyrederlerken su almaya başlaması üzerine yardım çağrısı yapmasına rağmen İtalya ile Malta'nın saatlerce kimin kurtarmaya gitmesi gerektiği konusunda anlaşamaması yüzünden batmaya terk edildiği ortaya çıktı. İtalyan L'Espresso dergisi 11 Ekim 2013'te yaşanan ve 60'ı çocuk 268 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın arka planını gösteren telefon kayıtlarını yayınladı. Yaklaşık 4 yıl önceki olay Avrupa'da göçmen krizinin en büyük trajedilerinden biri olarak görülüyor. L'Espresso'nun internet sitesinde yayınlanan ses kayıtlarına göre tekneden İtalyan sahil güvenliğini arayan Suriyeli doktor Muhanat Jamno, teknenin su almaya başladığını söyleyerek yardım istiyor. Jamno ilk olarak 11 Ekim 2013'te saat 12.39'da sahil güvenliği aradığında Teknede yaklaşık 300 kişiyiz. 100 kadar çocuk, 100 kadın ve belki 100 erkek var. Lütfen acele edin, tekne su alıyor diyor. Defalarca lütfen acele edin diyen Suriyeli doktor İtalyan yetkilinin sorun ne diye sorması üzerine tekne batıyor diyor. İtalyan sahil güvenlik yetkilisine teknenin konumunu bildiren Jamno teşekkürler bayım yanıtını aldıktan sonra telefonu kapatıyor. Aradan yaklaşık bir saat geçtikten sonra 13.17'de tekrar İtalyan sahil güvenliğini arayan Suriyeli doktor bizim için kimseyi yolladınız mı diye soruyor. Bu sefer telefona farklı bir İtalyan yetkili cevap veriyor ve bayım size Maltalı yetkililerin telefon numarasını verdim çünkü Malta'ya daha yakınsınız hemen orayı arayın diyor. Camlı bu kez de tamam diyor ve telefonu kapatıyor. 13.48'de Camno'dan İtalya'ya bir telefon daha geliyor. Sessiz gittikçe tedirgin gelen adam Malta'yı aradım onlar da Lampedusa ki Lampedusa İtalya'ya bağlı bir ada yakın olduğumuzu söylüyorlar siz bize daha yakınsınız diyerek yine yardım istiyor. Camno'nun ölüyoruz lütfen dediğini duyuyorsunuz. Suriyeli doktor ölüyoruz 300 kişiyiz ölüyoruz diye bağırarak sesini duyurmaya çalışırken İtalyan yetkili Malta'yı aradınız mı diye sormaya devam ediyor. Teknenin kaptanının kaçtığını söyleyen Cammo İtalyan yetkiliye bizi terk etmeyin diye sesleniyor. İtalyan yetkili ise bu sırada ısrarla Malta'yı arayın, Malta'yı arayın demeyi sürdürüyor. Cammo telefonumun kredisi bitiyor lütfen siz beni arayın diyor. İtalyan yetkilinin buna cevabı da Malta'yı aramalısınız oluyor. İlk telefondan yaklaşık 3,5 saat sonra 16.44'te İtalyan sahil güvenliği Malta'yı arıyor. İtalyan yetkili batmakta olan tekneye en yakın gemi olan İtalyan Deniz Kuvvetleri'ne ait Libra gemisinin göçmen teknesini kurtarmaya gitmesi halinde göçmenleri karaya da taşıması gerekeceğini, bu sırada gözlem işlevini yerine getiremeyeceğini söylüyor. Yetkili bu durumda yapacağımız en iyi şey bu olamaz diyor. Maltalı yetkili ise fakat en yakın gemi o anlıyor musunuz diye yanıt veriyor. Maltalı yetkili bölgede bir uçaklarının olduğunu ve göçmen teknesinin tespit edildiğini de aktarıyor. Yetkili tekne artık hareket etmiyor ve sürekli bizi arayıp ne zaman kurtarma geleceğini soruyorlar. Siz geminizi gönderemezseniz ne yapabileceğine bakarız. Civarda bir sivil gemiye de bölgeye yaklaşmasını söyledik fakat bu gemide 70 mil kadar uzakta deniyor. Bu bürokratik konuşma devam ederken yaklaşık 300 kişi ki bunların 60'ı çocuk e, hayatını kaybediyor. Bu öykü bir film değil, bir senaryo değil, hepimizin içini acıtmak için uydurulmuş bir hikaye de değil. Gerçek hayattan bir e, hikaye dinlediniz. 300 kişinin neredeyse hayatını kaybettiği e, mülteci krizi şu anda dünyanın karşılaştığı en önemli ve en kritik krizlerden bir tanesi. Buna cevabın nasıl olacağına dair, dünyanın buna cevabının, dünyanın buna tepkisinin nasıl olacağına dair hepimizin hem bireyler olarak hem kurumlar hem devletler olarak şapkasını önüne alıp biraz düşünmesi gerekiyor. Buradan bir başka maalesef yine iç karartıcı habere geçiyoruz. Tema'nın hazırladığı Çanakkale için hava kirliliği ve sağlık etki modellemesi raporuna göre bazıları proje aşamasında olan 16 termik santral faaliyete geçtiğinde Çanakkale'de hava kirliliği %150 seviyesinde artacak. Yılda 1140 erken ölüm gerçekleşecek. Kirlilik uzun mesafeyle taşınarak İstanbul'a kadar ulaşacak. Halk sağlığını hava kirliliğinden korumak için bir araya gelen sivil toplum kuruluşları Çanakkale'de kirazlı delegasyonlar ile Kömürlü Termik Santrali'nin yatırımcısı Yıldırım Holding'e projeden vazgeçme çağrısı yaptı. Çanakkale'yi tehdit eden santrallerin 3'ü aktif, ikisi inşaat halinde, 11'i ise proje durumunda bulunuyor. Ve hemzeminde bir haber daha. Ee, bu sefer Kamboçya'dan, e, Kamboçya'nın yetim işi. Aslında iş burada tam olarak business anlamında kullanılıyor. Dünyada küresel olarak e, gönüllülük hatta belli bir para bedel ödeyerek tatilini gönüllü olarak geç, e, geçirmek son 15 yılda çok e, moda oldu. E, özellikle de batı dünyasından daha e, muhtaç bölgelere doğru bir gönüllü akını var. Fakat bu gönüllü akının aynı zamanda da e, çocukların e, ya da e, yetimhanelerin bir iş modeli olarak kurulmasına ve burada çocukların sömürülmesine sebep olduğuna yönelik raporlar da var. E, SİSA e, Kamboçya'da da görev yapan bir e, çocuk koruma e, ajansı yayınladığı raporda özellikle en büyük e, yetimhane işletmelerinden biri olan KUKO'nun çocukları e, çocuk işçi olarak çalıştırdığını ve bu gönüllü işini kurgularken pek çok çocuğu aslında birer yetim mamul haline getirdiğini açıkladı. O yüzden bir yandan yardım yaparken bir yandan da bunun bir sektöre dönüşmesini nasıl engelleyeceğimiz de bir başka soru olarak önümüzde maalesef duruyor. Son haberimiz İskoçya'dan. Bu kadar farklı alanlardan haber vermişken hem zeminde bambaşka bir alandan üstelik de bize birazcık e, uzak Türkiye'deki kültüre çok fazla görmediğimiz biraz uzak kalan bir alandan haber vereceğiz. İskoçya'da yeni bir yasa geçti. Bu yasa revenge porn denen e, intikam için eski sevgililerinin mahrem fotoğraflarını ya da videolarını yayınlayanları hem nefret suçuyla hem de hapis cezasıyla e, cezalandırmak üzere kabul edildi. Bunun için İskoç yetkililer aynı zamanda bir de kampanya düzenlediler. Bu kampanyayı hemzeminde konuşacağız ama bu hafta değil daha sonra dünyadan kampanyalar bölümümüzde. Hem zeminde 94.9 Açık Radyo'da hem zeminde küresel sivil toplum haberleri üzerinden geçtik. Evet önümüzdeki tablo çok iç açıcı görünmüyor ama bir yandan da bütün bu iç karartıcı haberlere rağmen iğneyle kuzu, kuyu kazarak çalışan, sosyal fayda üretme için emek veren, zaman veren, zihin ve kaynak ayıran insanların da olduğu bir dünyada Sanırım bu dünya onların yüzü suyu hürmetine dönüyor diyeceğim. Damla Özler hemzemindeydiniz. Ee, Rauf Kösemen bugün bizlerle beraber değildi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hemzemin Daha iyi bir sosyal fayda iletişimi için fikirler, tartışmalar, örnekler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen.